aterbea elkartea aipatzen dugu eh, gaurkoan, ardura aktualitatean izen hori ateratzen da, eta parada izanen dugu gaurkoan, berbada, biskabat eh, gehiago bahanatzeko eta eh, joiterazteko aterbearen egin beharrak eta egiten dituenak zein diren, Gurekin baitugu, gure ihatiko estudiotatik, beraz, ustaritzetik, aterbeako zuzendari behia, Pantsika Ibarbor, egunon? Egunon zuei. Beraz, lehenik eh, hori ez, zuzendaritza hartu duzu, Jandaliel Elisek izan eh, orain arte, ez dakit, ze, ze sendimendu eh, izendapen horren ondotik? Bon, be, lehen lehenik emozio handi bat, hori eh, da, Jean-Daniel eramandu aterbea elkeartearen eh, buruzagia azken eh, ogoi urte hauetan, eta biztan dena, eh, eramandu lan uh, identitatea eta nortasun proiektuarena markatu du azkar. Beraz, bai, emozio handi batekin da niretako, uh, eramanden sigida guzi horren uh, eta bururatzea eta eramaitea gaurko um, sozial ahloko fundazio guziekin uh, elkarte edero jen uh, eh, buruzagitza. Mm. Elkarte edero hori, ba, justuki pixka bat eh, gehiago ezagutzeko, do behiz ojoitarazteko zer den, aipatzen aldakuzun, nola hasi zen aterbea elkartea? Bo, aterbea elkartea sortu da dola orain hainitzurtez uh, mila bederatziun eta berrogo eta malauan, Orduan eh, batzuentzat uh, eh, jartzun bat izanen du Abe eh, jaunak uh, oiu azkar bat bota bai zuen negu hortan etxegintzak uh, sortzeko eta karikan egoiten ziren zirenen zirenak salatzeko behaz hor sortu zen lehen aterbe egitura CHRS egiturak Centre d'Hébergement de Reinsertion Social eta hori finkatu zuen aterbearen nortasuna. Eta pixkanaka, pixkanaka, biztan dena, e, eh, prekaridade handian, karrikan, eta bazterketa soziala jasaiten duten jendean eh, aldeko ekimenak eta misoak eraman ditu eh, urte hortatik. gaur egun ezagutzen dugunaz pixkat difenta eta urtez urtez saiatu du elkarteak behar sozial anitzer, anistasunari uh, saiatzen eh, erantzuten. Jakinez biztanena Euskal Herrian uh, be, beharrak uh, zirela, ez zirela behar den bezala garatu, eta azken ama jortetan uh, behain bat ekimen berriak eta zerbitzu anitzak saiatu gira proposatzen eta garatzen. Mhm gaur egun, aterbea, hori aipatzen gunola sortu zen, gaur egun, zer dezkatzen du, zentro batzuk kudeatzen dituzue, zer dira lan hildo eh, nagusiak? Beraz, hor baditugu uh, bat baino gehiu zerbitzu, hor uh, ez gaine, uh, e, e, errandudan bezala, beraz, bazterketa sozial handia jasaiten duten eh, jendeen eh, alde jotzen dugu. Eh, bazterketa soziala jasaiten duten jende horiek bizikian hitzak dira. Mhm. Izaiten alda eta aipatzen den irratia honetan, bai karrikan diren entzat, beraz, gabe direnak, baita ere, haien etxea galtzen dutenak, esplusioak jasaitzen dituztenak, bortizkeria uh, eh, ezberdinen uh, eh, eh, menpe diren Gizon eta emazteak dira ere unkituak eta honetan uh, azken hastauetan aipatzen baita gizon emazten arteko parekotasuna, baina nogen gibilean ere emazteak jasaiten duten bortizkeria uh, importantoren inguruan garatzen ditugu hanbat uh, ageratokiak, uh, espresionetokiak horren uh, uh egiteko. Mm-hmm. Baina uh, baita ere uh, uh ekonomikoaren uh, bidezko gizarteratze uh, uh egiturak eta horretan edo zuraren inguruan eta orain laster sukaldaritzaren inguruan sortuko ditugu uh, egiturak nun uh, gizarteratze kontratu bepean ogoi bat langile uh, emplekatuko ditugun. Beaz izan uh, karrikan direnentzat edo uh, bala uh, eh, etxagaltzen bortizkeria jasaiten hasteko iragan bortitzak ukan ukandituzten gizon emazten uh, eh, proiektuen eh, inguruan proposatzen ditugu uh, amar bat zerbitzu gaur egun aterbean kopuru bat emaiteko, eh, dudikatzeko baizik, eh, errandezakigu urte batean, beh, irumila bat pertsona, eh, izan gizon emazte bakarriak, baina ere familiak, gure egituretatik horbiltzen dira, eta horren inguruan, nesai gira ibilbideak proposatzen, prizan txarj horiek, izan aterbe baten inguruan, baina ere aheratokien mhm. bitartez, gizon gizon eta emaztoriekin bide berrien eh, proposatzen. Iruma, iru mila bat pertsona urtean zehar, egiten du gutxi gura bera ere bi mila bat pertsona e, urtean zehar eskatzen diguna ere aterbe bat, eta hori da uh, Euskal Herrian eta ez Euskal Herrian bakarrik, baina uh, gainditu behar dugun pundu uh, eh, uh, ilun bat, uh, jotzen dute beraz babes bat eta segipen baten eskatzeko galdeak. Uh, eta egunero, behar ditugu irueun uh, toki, nun uh, aterbetzen ditugu eguneruko tasunean, baldintza hauetan gizon emazte horiek. Mm mm-hmm. Iru mila pertsona aipatu duzu, Zenbat jende da lanean aterbearen eh, eh, inguruan? Gaur egun uh, eh, egun taberrogoi uh, bat langile uh, gira uh, elkartean. Uh, dugu, beraz, hainiz garatu dela. Bai, uh, eh, egia da alde batetik, eh? baina bereziki uh, terbiak sekatzen duena da kusi baita azken ama jorteetan ere, guri sektoreak eragozpen berriak uh, zagutzen uh, dituela. izan alde ekonomikotik, uh, kontrola neurriak ere gerota azkarragoak azkaragoak, balintzak uh, eta beharrezko izan dugu horretan be bai, uh, zerbitzu horiek eh, garatu eta uh, eh, eh, kompetentzia profesionaltasuna ere gure ganatu. Eta egun taberrogoi langile horietan aurkituko ditugu uh, bai ezitzaileak, animatzaileak, kontseiluak, uh, Baina nez hori ere, uh, baita ere langileak, teknikalariak, egitura eta olako behar guzier erantzun behar diren be, mm, lanbide eta asko Eh, bateratzen ditugu eh, aterbean, ba, gure misu sozialak uh, eramaiteko. Mhm. Krisia ekonomikoa, gizarte gerota individualistagoa aipatzenen da, hainitzetan. Ez dakito, ikusi duzu, azken urteotan, behar da, behar gehiago, jende baztertu gehiago, behar bazterketa desberdinak ere? Nero ustez, eh, hainitz eh, elementu sartzen dira gaurko egoeraren uh, ulertzeko, Uh, eh, Roitara ziberda da ere historikoki elkartasuneko elkarteak, hor arte haien legitimitatea bazutela, bereziki sozial beharra irantzuteko bolontate eh, politiko argi bat eh, zuterako. Ta hor, pixkanaka, pixkanaka ikusten dugu, bai, tentxo ekonomikoak, politikoak eta sozialak ikusten direnean eta gaur egun oino argiago, bai, ikuspegi bat aldatu dela. eta sozial modeloa dudari gabe ejaldatzen ari da, taldatzen ari da, nahiko ikuspegi normatibo bat garatzen um, baita. Ikuspegi normatibo horretan, konzeptzioa aldatzen da, eta elkartasunekoa ere, neurri... Uh, berriak, kontrola berriak uh, baitira, batez ere lehenik ere uh, beharrak eh, dituzten jenden uh, gan, eta indiriktoki ere gure uh, elkarten buruz. Hor, baita ere, hor, badituguk, uh, reforma ekonomikoak nahiko askar jotzen dutena gure egiturek. Mm hori Beaz, hor, askar batean gira, uh, modero hori aldatzen ari da, normatiboa bilakatzen da, nahiko bortitza eta sistema nahiko kompleksu bat eh, egituratzen da, bai gure inguruan, elkarte e, ingurumen horietan, instituzioak eh, bilakaera hortan duten ingurumena, baina biziki bortitza gaur egun e, beharrak eta babesa duten e, gainean jotzen duena. Beaz, gure parioa izanen da uh, bi urgune horren hartzea, mhm. eta ardatz bezala ikustea bereziki torkintzunari begira, zer izan daiteken gure bez, elkarte bezalako uh, ildoak uh, markatu behar. Guretako erragan bedoa behar dugula elkarte uh, horretan, Ez gara pena baizik eh, jokatu eta nola naika handitu. Ez da ere hori gure eh, ez elburua eta nire ustez eh, beharra, baina bilakatu esperimentazio gune bat. Esperimentazio guneak nun be, eremu sozial ez berdinei uh, erantzuten den, ba olako espazio sozial batzuk uh, koordinatuz, baina bere usotasunean behar sozial anistasunari erantzunen duena. Kusten dugu azken uh, urteetan, ba aterbearen uh, sailan, tokiak alditokiak uh, ideki ditugu, ez erraldazio modu batean, baina toki tipi eta ezberdinetan izan miarritzen eta berriki angirun, izan da migranten arrean, arreraaren inguruan, eta beharko dugun segitu e, olako arrerak uh, e, egituratzen, tokian eta Euskarria mailan ere integraztuz bere ingurumen uh, elkarte ingurumerari, hori uh, biziki garantitsua da. Baina garatu zere beste uh, bide batzuk eta hor diot uh, karikako soziale zitzaileak. Ditugun uh, egiturak, uh, suposatzen du jendeak gure gana etorri behar dela. Baina eh, sistema sozial bortzi horretan, baditu, badira oino uh, frango jende, karrikan baina laguntzari gabe, mm. Eh, desozializazio sistema azkar batean sartuak, eta galderaaren eskatzeko ere ez uh, indarrik ez dutenak. orain argi dugu behar dugula um, jendo horren gana jo, loturak sortu, uh, eskua um, ezagutarazi eta eta eman, pixkanaka, pixkanaka gure egiturei uh, orbiltzeko. Mm -hmm. uh, segitu uh, tokiko behak eta soziala, hori zagauza gutxi bat eta ino gutxiago sistema zabal horretan, behar dugu zaindu uh, Euskal Herrian bereziki, eta hori ikuspegiak argi zaiteko, ba, tokiko behak eta, baita, egoera soziala gaur egun zertan den Euskal Herrian. Nor dira unkituak, nola unkituak diren, eta ze beharrak behar ditugu biharko etorkizunari begira. Tresna horiek zailak dira txikitzean, ba, fund, fan, uh, martxan jartzen diren sistemak beti uh, nahiko orokorrak baitira eta ez aski finak. Eta fintasun hori behar dugu guk uh, bultzatu, baditugu tresnak bainan argi da, beharko ditugura zaindu ez baitira behar bada norabide nagusietan argiki uh, markatuak uh, Parisen aldetik. Bai, azken gauza bat? Eta bai, eh, gero nahi dut bukatu ere, aktivitate ekonomikoaren bidezko gizarteratze prozesuan, badugura hortan ere ardatz e, eh, askar bat indartzeko, justuki eh, karikatik etxegintzarat, enplegu lagunduaren hildoa ere, e, zabaltzeko, e, e, lan mundutik urrundiren hainbat gizon eta emazten entzat. Hala, beraz, zein hildo eta etorkizunean ere zertan lan eginen duen. Aterbea, elkartea Pantxaka Terbi Algarteko uh, eh, zuzendari uh, behia, beraz, Pantxika Ibarbuk, mile esker, gure ganat eh, ginik, gure irratiko ustaitzeko estudioetarat. Bestaldi bat arte? Mile esker handi bat, adio.